Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 20 de juny. Tenim molt a prop la rebetlla de Sant Joan, per la qual cosa ja comencem a sentir alguns petards al carrer. I nosaltres, després de dues setmanes, ja som aquí al teu programa de l'altre Lado del Charco, l'espai llatinoamericà de Radio Trinitat Vella al 91.6 de la FM, pensat per apropar les cultures. Esperem que hagis passat un molt bon cap de setmana i que et trobis ple o plena d'energia per començar l'estiu. I avui tindrem notícies, i esports de Llatinoamèrica. La, a la nostra tertúlia parlarem de, de la festa de Sant Joan, tindrem la recepta i, és clar, la nostra selecció musical. En nom de tot l'equip de de l'altre lado del charco, et saluda Poli Hernández i et convido a que ens acompanyis la propera hora. Comencem! Arriben les notícies en veu de la Mireia. Bon dia, Mireia. Hola, bon dia a tothom. Anem als titulars. I ahir diumenge, 19 de juny, a alguns països de Llatinoamèrica es va celebrar el Dia del Pare. En la major part dels països d'Amèrica Llatina, igual que als Estats Units i Canadà, el Dia del Pare se celebra el tercer diumenge de juny, és a dir, ahir. Entre els països que van estar de festa trobem Argentina, Belize, Xile, Colòmbia, Cuba, Ecuador, Jamaica, Mèxic, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico i Venezuela. I els altres països? Doncs mira, Bolívia i Honduras es va celebrar el mateix dia que Espanya, el 19 de març, dia de Sant Josep. Al Brasil se celebra cada segon diumenge d'agost. A l'Uruguai es va celebrar el segon diumenge de juliol a la República Dominicana serà l'últim diumenge de juliol, a Guatemala i El Salvador la festa va ser el 17 de juny i a Nicaragua el dia de la festa és el 23 de juny. A l'Argentina es va celebrar per primera vegada el 24 d'agost de 1958, en honor a José de San Martín, anomenat Pare de la Pàtria. Però després hi va canviar el tercer diumenge de juny, que és quan es celebra actualment. Normalment la festa és molt familiar lliurant mostres d'afecte com ara regals o presents als pares, avis i oncles. I després de les festes del Dia del Pare, passem a altres assumptes. El president de la República Dominicana també se sentiria indignat si hagués de continuar pagant un pis que ha retornat. El president de la República Dominicana, Leonel Fernández Reina, va ser a Barcelona per donar una conferència sobre la crisi, als nous moviments socials i internet va declarar divendres que també se sentiria indignat si hagués de continuar pagant un pis que ha retornat a una entitat financera per no poder-hi fer front. Ha donat suport al moviment dels indignats, però ha criticat qualsevol forma de violència. Pel president, cal que els nous moviments socials sorgits de l'era de la tecnologia i el ciberactivisme han de portar noves reflexions per fer el bé i intentar consolidar la democràcia. En una conferència, la Blanquerna ha recalcat que la culpa de la situació mundial és del sistema financer. En qüestions musicals tenim que el Departament de Cultura i el Sonar acorden impulsar conjuntament el Festival Sonar Brasil, Sonar Brasil al 2012. L'Institut Català d'Indústries Culturals, l'ICIC, i el Festival Sonar van signar un acord el 7 de juny per desenvolupar el Festival Sonar Brasil, que se celebrarà a São Paulo el 2012. Per al Departament de Cultura, el certamen serà una plataforma per a la indústria cultural catalana i afavorirà la presència i la implantació de les empreses culturals catalanes al mercat brasiler. Aquesta no serà la primera experiència d'internacionalització del certamen, que ja ha tingut rèpliques i edicions especials a La Corunya, Tòquio, Londres o Chicago, entre d'altres. I Venezuela gaudeix de la seva setmana cultural. El divendres 17 de juny va començar la Setmana Cultural de Venezuela a Espanya amb motiu del bicentenari de la seva independència. Per això, des del 17 i fins al 25 de juny s'estan presentant exposicions de pintura, fotografia, escultura i artesania, així com un concert i diversos espectacles que faran descobrir la cultura i tradició d'aquest país llatinoamericà. Les ciutats de Madrid, Barcelona, Bilbao i Vigo seran l'escenari de la Setmana Cultural Venezolana. Després de l'erupció del volcà Puyehue, als aeroports d'Argentina i Uruguai es normalitzen a poc a poc. Els aeroports d'Argentina i Uruguai van reprendre la matinada del dimecres 15 de juny part dels seus vols cap a destins nacionals i internacionals, després d'una setmana de crisi a l'espai aeri del con sud a conseqüència de l'erupció del volcà xilè Puyehue. El complex volcànic Puyehue Cordón Caulla, que s'estén al llarg de 15 quilòmetres entre les regions xilenes de Los Lagos i Los Ríos, va entrar en erupció el 4 de juny i va obligar l'evacuació d'unes 4.000 persones de 22 localitats rurals. Bé, després del volcà de nom estrany, l'Equador va endurir les normes contra el consum de tabac. Mitjançant una llei aprovada el dimarts 14 de juny pel Congrés, l'Equador va endurir les normes contra el consum de tabac. La llei prohibeix el consum en llocs de treball, atenció i accés al públic, així com en mitjans de transport i ambients tancats destinats a activitats esportives. La prohibició de fumar en espais tancats inclou les discoteques, bars i clubs. Els propietaris d'aquests locals que permetin el consum de tabac són objecte de sancions que van des de la clausura temporal de l'establiment de fins a 15 dies. La venda de tabac estarà prohibida en institucions educatives públiques i privades, en establiments de salut i en entitats i escenaris dedicats a la pràctica de l'esport i als espectacles esportius, artístics i culturals. Prohibeix igualment tot tipus de publicitat del tabac i estableix multes i altres sancions a les organitzacions i locals que violin la norma, alhora que ratifica l'impediment de vendre tabac a menors de 18 anys. S'estima que l'Equador registra unes 4.000 morts a l'any associades al consum de tabac, especialment per tumors malignes, malalties cardíaques, cerebrovasculars i pulmonars. La proposta forma part d'un paquet de tributs verds que afectarà també el consum de licors, a les actuacions del consum de gasolina i als usuaris d'electricitat d'estrats econòmics elevats. I coses semblants passen a l'Argentina. Així és, ja que des del dimecres 15 de juny els fumadors a l'Argentina han de sortir al carrer a encendre la seva cigarreta. La prohibició de fumar en llocs tancats de treball i d'accés públic va entrar en vigor a tot el país. Restaurants, bars, cinemes, teatres, bingos, casinos i pistes de bitlles ja són 100% lliures de fum. Bé, y después de las noticias, ens a escoltar, a escoltar el mes importante del mundo esportivo, en veu de Juan, que ya nos acompaña. En Endavant, Juan. Hola, buenos días. Eh, bueno, en tema de deportes, la Interpol y la FIFA investigan cinco juegos de la Copa de Oro que podrían haber sido arreglados por apostadores asiáticos. Y en dos de estos estaría involucrado indirectamente la selección mexicana. La revista alemana Der Spiegel informó que la FIFA y la Interpol abrieron un expediente por la sospecha de que partidos del torneo de la CONCACAF fueron arreglados por la mafia para beneficiarse con el negocio de las apuestas y que todo el trabajo realizado por la Interpol lleva hacia Singapur. Los juegos señalados son México 5 y eh, El Salvador 0, Costa Rica 5, Cuba 0, Jamaica 4, Granada 0, México 5, Cuba 0 y Guatemala 4, Granada 0. Las selecciones de fútbol de México y Honduras se enfrentarán el próximo miércoles 22 en una de las semifinales de la Copa de Oro de Estados Unidos, tras eliminar el sábado a Guatemala y Costa Rica, respectivamente los cuartos de final del torneo de la CONCACAF. México derrotó a Guatemala por 2 a 1 gracias a dos goles de Aldo de Nigris y Javier Hernández, después de que Carlos Ruiz había adelantado a los centroamericanos previamente. Honduras derrotó a Costa Rica por la vía de los, de los penaltis, en un partido donde el delantero Tico Álvaro Saborrio falló dos tiros desde la marca de los 12 pasos. El posible fichaje de Alexis Sánchez en el Barça se puede convertir en récord para el fútbol chileno. de concretarse, el niño maravilla sería el traspaso más caro de la historia. El Barça podría pagar cerca de 38 millones de euros por el Ariete, que pasaría a ser el primer chileno en jugar en el equipo culé. Según los diarios locales, Alexis ya tendría permiso del seleccionador Claudio Borghi para ausentarse de la amistosa entre Paraguay de este jueves 23, como preparación para la Copa de América, y viajar a España para los exámenes médicos indispensables antes de la firma del contrato. Siguiendo con los fichajes, el español está a punto de firmar en los próximos días la contratación del central mexicano Héctor Moreno, quien actualmente milita en el AZ Alcámar holandés. holandés. Ayer el presidente del club barcelonés, Daniel Sánchez Gibre, lo ha reconocido. River Plate jugará por primera vez la promoción. El equipo argentino atraviesa un difícil momento, perdió 2-1 ante Lanús y los dos partidos con Belgrano de Córdoba serán claves para mantener la categoría o descender por primera vez en el profesionalismo. El primer duelo se disputará el miércoles en Córdoba. Boca Juniors confirmó ayer en el estadio Alejandro Villanueva de la victoria de que es favorito para ganar la Copa de Libertadores Sub-20, al golear 4-1 a la Alianza de Lima en el último partido de la fase de grupos. En béisbol, el pelotero colombiano Orlando Cabrera conectó un jorrón, jonrón, jonrón, <laughs> para, <laughs> para contribuir la victoria de su equipo. Los indios de Cleveland 5-1 sobre los piratas de Pittsburgh. El, cartageno, el cartagenero llega así a su hit 2005, está en 248 y anoche se fue de 4 a 1 con una anotada y una impulsada. Mientras que Grady Sicemore anotó dos... Sismo. y es que el inglés... Anotó dos carreras y produjo otra frente al Pau Mahon, 3-8. El equipo de padres de San Diego, donde juega el lanzador colombiano Ernesto Frieri, perdió con mellizos 1, carrera por 0. Lo mismo fue para el barranquillero Edgar Rentería en un turno al, al bate. En un turno al bate no pudo conectar hit. Su equipo, los rojos de Cincinnati, cayó cuatro carreras por cero ante los azulejos de Toronto. El sábado con picheo abridor de AJ Burnett 7 a 5 y el remate 17 del inagotable panameño Mariano Rivera. Los Yankees sin John Ronear y el extrañado Derek Jeter derrotaron 4 a 3 a los Cachorros de Chicago, aprovechando un fly de sacrificio del colíder lloronero, Curtis. Curtis. Granderson, Granderson en el inicio del noveno. Así los Yankees se han acercado al juego y medio de distancia de medias rojas, volviendo a ejercer la presión. En hockey femenino en Argentina, Argentina derrotó ayer a Alemania por 2 a 0 en la final de Cuatro Naciones de Berlín. Argentina empató con Australia por 3 a 3 en la primera fecha, luego derrotó, a Corea del Sur por 1 a 0 y ayer superó a la final a Alemania, con goles de las delanteras Carla Rebecchi, Rebecchi y de Merino, a los minutos 53 y 61 respectivamente. En voleibol, la selección brasileña volvió a derrotar ayer a la de Puerto Rico. 25-10, 25-20 y 25-20. Se despidió de sus seguidores en esta edición de la Liga Mundial para concluir la fase eliminatoria con sendas visitas a Estados Unidos y Polonia. En natación, el equipo internacional David Nadadores Club, con, sede en Florida, viajó ayer a Guadalajara, Jalisco, para probar la pileta que se utilizará en los Juegos Panamericanos que arrancarán en octubre próximo. Entre los 19 nadadores figuran el mexicano Miguel Robles y el venezolano Daniel Tirabasi, quien elogió las instalaciones deportivas y el trato de los organizadores. Y por último, y en potencial guayaquileno Fernando Intriga, Intriago en el Campeonato Nacional Juvenil y Senior que finalizó el sábado en el Coliseo Los Quitus en Ecuador, ganó cuatro medallas de oro en los 83 kilos. Con la participación de ocho provincias, el estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Católica levantó la última jornada 265 kilos en sentadilla, 180 press banca y 241 kilos y medio en despegue, en despegue. Un total de 692,5 kilos. Esto es lo último. Muchas gracias, eh, Juan. La red. <laughs> Pues, entonces, mire, continuemos continuemos el programa después de, la, las noticias que han estado multas y también al sports. Continuemos aquí, a ah, del otro lado del charco. recuerdo las nuestras vías de comunicación al telèfon 93 5... 6454 per parlar en directe o deixar el teu missatge a la bústia de veu i el correu electrònic de l'altre lado del charco arroba rtb-fm.com La comunicació directa a Radio Trinitat Vella. Donem pas a la nostra tertúlia. El tema central d'avui són les festes de Sant Joan, però ja ja sabem que podem parlar de moltes coses i més que, que ara som molts aquí a, a, la, a, a la cabina. Comencem. Comencem. <laughs> acompaña la Patricia Pari. Buen día Patri. buen día a y y eh, mira, mira una cosa, Poli. Diga, sí. una persona que se está propando Sí? Es la Susana. <gasps> ¡Eh! Hola, hola a todos, ¿qué tal? Perdonen que llego tarde, ¿Qué va a ser, he tenido cosas que hacer. en mi vida profesional. ¿Qué Siempre tal, estás igual ¿Qué tú, tal? ¿eh? Nunca me recibís bien, Mireia, nunca. Susana, eh, ens dona molta alegria que, que vinguis al programa avui, eh? Gracias, querida. Veo que hay un chico muy mono. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya es aquí eh, el Juan. Es, estoy rodeado, eh. Que de noies. Bendito ahí, tú maques, eh, eres. Bé, m'agrada, m'agrada. A ver, me voy a sentar al lado de... ¿Cómo te llamas? Juan. Uh. Ah, me voy a sentar al lado de Juan. <laughs> bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué están hablando? Doncs eh, parlarem una mica de, de la rebetja de Sant Joan i no sé, d'algunes altres coses que, que vulguis tu, Susana. No, no, sé. no, no, por favor, yo me atengo a lo que el grupo quiera. Clar, tu Susana. mai t'agrada el protagonisme, eh? Ai, Déu meu senyor, Mireia, a veure si, si la llences un poc, allunya, allunya un poc. Mira, no, no, no agafis el Joan, no agafis el Joan, Susana. <laughs> Susana, perdóname, pero no dice nada el chico. Perdóname, ¿te, molesta si te toco? ¿Te No, molesta? Eh, para nada. Celosa, celosa. Y vos también, Mireia, mira, no me mires mal. Uh, aquí las cosas están, se están pusiendo una mica... Eh. Calientes. <laughs> Ya no digres, ya no digres, ya la Susana ha dicho tot. para sí, una mica de la Revetlla de San Juan. també anomenada Nit del Foc o la Nit de les Bruixes, és una celebració que es realitza arreu dels països catalans i més enllà durant la nit entre el 23 i 24 de juny, una de les més curtes de l'any degut a la proximitat del solstici d'estiu. Acá hi muchas brujas. Ui, <laughs> doncs no sé per què ho direm. Eh? Jo digo però no miro. Jo sí. La, la verdad por delante. <laughs> Déjame que me ponga detrás tuyo, Juanito. Déjame, déjame, así, ¿ves? Yo te agarro, vos te quedas quieto, así. Ui. Però té raó la Poli, l'origen d'aquesta celebració realment no és gens clar. I aquí veu un origen pagà abans del cristianisme, una mena de reviviscència de les festes per al solstici d'estiu. En canvi, hi ha gent que li veu un origen burleta i alegre en el fet que és la nit més distant a la de Nadal i, per tant, hauria de ser la més maleïda i estimada pel diable. Eh, ritos de fertilitat, lo que jo digo. <laughs> en aquesta nit, eh, per sopar, s'acostuma a fer reunions familiars o bé anar a alguna festa popular amb taules preparades a la vora d'una foguera. Llavors, és eh, es menja tota mena de, de coques. A Catalunya la més habitual és la coca de Sant Joan, de pa de pessic i fruita confitada, però també se'n fan de, de recapta de llardons. A mi m'han dit que la de llardons és molt bona, jo la veritat és que no l'he tastat, eh, de pinyons i de moltes altres menes també. I la beguda tradicional és el cava. Sí, també és creença comuna que les flames del foc allunyen y espantan los éssers imaginaris que vagan intensamente que aquesta nit. Perdóname, ¿qué dijiste, querida? ¿Éssers qué? Éssers imaginaris, Susana. Ah, es No, mira, yo, sabes que lo que creo? ¿Puedo, ¿puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, sí, este, total que este, A ver, córrete un poco, querido. Sí, ahora, eh, me siento encima tuyo. Ahí está, sí, estoy más. Este, bueno, lo que yo sí, em, no es que el fuego este, ayuñe nada, quiero decir. No, no es eso, es que esos seres imaginarios lo que representan son eh, las cosas ocultas de la gente. ¿Sí? Claro, aquello que uno no se quiere dar cuenta. Por ejemplo, la Mireia, ¿ves? Que me mira mal, no se quiere dar cuenta de que me envidia. Entonces, te digo, Mireia, para la noche de San Juan, liberate. O sí, las, de la... las secretas intención <laughs> te salió del alma, te lo vi, te lo vi. Uy. Esto acá, perdóname, Poli. no, de, de las <laughs> secretas intenciones. Será a yo. A yo Bolsley las secretas intenciones de cada persona. fíjate, fíjate, yo que soy psicóloga lo sé. Esto lo sé de toda la vida. Este, la cosa oculta. senza clients, paro. Perdona, eh, perdona. sí, es verdad. En este momento estoy en paro, como mucha gente, no tengo clientes, no importa. ¿Te sentís cómodo, Juanito? ¿Te, peso? ¿Te peso? para nada. Bien, no, te muevas porque siento algo de... ¿eh? bueno, a lo que íbamos. Muchas cosas ocultas tiene la gente, envidias como la Mireia, timideces como el Juan, temores como otras personas. Y eso en lugar de decirlo lo ocultamos. Entonces, el fuego lo que hace es quemar todo eso. El fuego, el fuego, ah, que representa. Purifica. Exacto, exacto. ¿Y qué más? ¿El fuego qué es, <laughs> ¿Qué es el fuego? No sé, crema, crema. Sí, quema, quema. ¿Y el fuego con qué se relaciona del ser humano? Uf, ¿a mal sexa? Sí, exactamente. Oh, Susana. extraña, sexóloga? Ahora también, ¿no? He tenido unas, sí, he hecho unos másters en, En Suecia <laughs> En Suecia he hecho unos másters. <laughs> Este, perdóname si transpiro, querido Juanito. Lo que pasa es que estando <laughs> encima tuyo, a mí se me enciende todo. Las en mm. Sí, entonces, quemamos todo en San Juan. Hay que tirar la chancleta, revolear la braga. Pero, eh. a Juan no, ¿eh? A Juan no. Bueno, a la hoguera, la chancleta a la hoguera, no me la tires a mí. No, ten cuidado, a te tiro la braga, si podemos los morochitos. <laughs> en fin. Bueno, no, está bien, vamos a. Este, que no sé, no sé qué tengo hoy, no sé qué tengo. Es que, ¿saben lo que pasa? Estuve en la manifestación. Creo que te vi a vos. ¿Sí? Ahí. Sí, sí, sí, ayer estuve. He estado en todas, vamos. Sí, se te ve cara, se te ve <laughs> cara. Por eso nuestra intensa comunicación ahora, ¿no? Yo no te conocí, fíjate, ahora estamos acá. En fin. yo también está y a mí no em que esta comunicación. Sí, te veo te eh! escupo. <laughs> Oh. Así te lo digo. Mira, estoy, hoy estoy guerrera, te lo digo. Qué directa. A mí la manifestación me ha enseñado a ser sincera. Violenta. <laughs> ¡Epa! Tal vez. No te lo puedo negar. Bueno, vamos a volver al tema. Después, este... Eh, eso era lo que quería decir, no digo más nada. No sé, ¿qué más? No sé, mm. Mireya. <laughs> no sé, no sé, los hice mirando y, y no sé. <laughs> Bueno, sí, qué sé yo, la, la, manifestación, yo creo que llega en un momento precioso con respecto a San Juan, porque fíjate, en San Juan realmente uno purifica, tira lo viejo, asume lo nuevo. ¿Y cuándo se hizo la manifestación? El 19, ah, domingo. me miras raro, ¿qué <laughs> passa? és claríssima com agua. Que em deixes parlar ja? A ver. Oh! Mala, mala, no me quiere, me pega en la mano. També és normal que s'acumulin objectes inservibles de fusta durant tot l'any per cremar-los a les fogueres aquesta nit. I les inservibles persones? per això, no, no com tu que vas acumulant jo que acumulo... un dia que em vas portar a casa teva i tengo mis objetos, mis juguetes, <laughs> mis juguetes personales, ¿qué pasa? Y vos parece que te asustaste por lo reprimida que sos. <laughs> Parlem d'una altra cosa. <laughs> Els nens també participen en la festa des de ben petits, brandant bengales i llançant les anomenades cebes, totalment inofensives. A mesura que es fan grans, fan ús d'explosius cada cop més potents. Dic cebes perquè la gent ho entengui, són bombetes de tota la vida. Sí, sí. <laughs> Començant, eh, a mesura que es fan grans, fan ús d'explosius cada cop més potents, començant amb petards de metge i traques i acabant amb petards ben potents. Així doncs, la nit s'emplena de fons de llum i el cel de coets artificials de molts colors diferents. això ah, quería decir otra cosa. Mira, mm, ara parlaré jo, tu seus aquí, tranquil·leta, prens una mica d'aigua, eh? bueno, está bien, si me lo dices así, en fin, no sé, me cortás. en fin. Dèiem, al segle XVIII havia lleis que miraven de posar fre als jocs de la gent amb els focs d'artifici durant aquesta nit, però ha estat en va. Es que és així, la gent no se la puede contener, és dir, el río no se contiene con la mano. No, la veritat és que no és molt difícil. Eh? Ja quan una costum, un costum ja, ja està molt arrelat, és molt difícil que, que es deixi. I bé, però també a Llatinoamèrica se celebra Sant Joan. Es fa una barreja entre tradicions indígenes i costums cristianes donada la influència espanyola i d'altres països europeus. Què ens pots dir d'Argentina, Patri? Susana, perdó. Sus ah, ahora sí, me preguntas, claro, a la, ¿para qué? Claro, ¿querés ahora quedar bien conmigo? Mira, si no vos parlar... es que es de Argentina. Es de Argentina, Susana. Soy psicóloga y argentina. Pero <laughs> pregunta tú sobre Argentina. Ah, bueno, está bien. Juanito, suéltame la mano. Gracias. Este, en Argentina no se, no se festeja realmente. No se festeja, la verdad. Eh, ni se conoce. Porque al contrario de que en este hemisferio, eh, allá empieza el invierno. Eh, no empieza el verano. Entonces ahí si se hace una fogata será para calentarse las manos, no se hace fogata de nada. <laughs> Sí, eh, la noche donde hacemos más o menos esto de dejar atrás lo viejo y abrirse a lo nuevo. Claro, este, ay, mira, ves cómo me Sí, este Susana, yo, yo intento, ¿eh? Sí, sí, vos sos <laughs> buena, vos sos buena. Y él también, ella no, ella no. Bueno, a lo que íbamos es el 31. El 31 de diciembre termina el año. Que si vamos a mirar el calendario maya, lo estamos haciendo para la mierda igual, porque <laughs> tampoco acaba el año según ellos. En, eh, ¿Qué me mirás? Si es así, los mayas dicen eso. Los mayas dicen eso, todo se termina en julio para ellos. ¿Tú crees que no van a acabar el calendario? <laughs> Perdóname, querida. Perdóname. No, perquè diuen el calendario de 26.000 años Que cambia, que comienza un cicle nou, Comienza un cicle nou, Pero que no és el fi de la Terra. Però és que una otra etapa. Juanito, una otra etapa. Esta es nuestra primera discusión, Juanito. Yo, ¿Quién dice que va a terminar? Yo no lo digo, vos lo decís. Agarrame no, la mano. No, yo, Yo no digo que, de, de que el món acaba, no, no. Que no El món continua, home. Susana, es que no acaba el món, no? un joves, un cicla que se acaba y ya yo me refería porque, eh, digamos, el calendario gregoriano nos hace vivir al revés. Nos hace vivir al revés porque fíjate que la luna tiene ciclos de 28 días y nosotros tenemos meses de 30, 31 y uno de 28 que no se aclara y a veces tiene 29. Es horrible. <laughs> Sí, sí, es verdad. Horrible, horrible. Y encima empieza en enero, no empieza en enero. Y es una invención. Eh, sí, exactamente, porque vos fíjate, fíjate. este, ahora no me acuerdo bien, bien, mumen, mumen. Eh, septiembre, ¿qué número es de mes? el 9. Pero septiembre viene de 7 y octubre de 8 y encima es el 10. Quieren volverme loca, pero no lo van a <laughs> conseguir. es verdad. No lo van a conseguir. Así te lo digo, así te lo lanzo, así te lo digo. ama el calendario Maya y ya está así, pero no lo entiendo, ¿vos sabés? Sí, tengo el programa que me indica, porque ahora es una cosa complicada, ¿eh? metafórica. Y entonces me manda mensajes, yo no los entiendo. Un día se los voy a traer. Horrible. Que camino con la onda blanca, que me voy con la onda verde. Ya dedicaré un programa al calendario maya, que sembla. Ay, qué lindo, qué lindo. bueno, mira, a veces ya me regala cosas, no como vos. Ah. A ver, <laughs> Susana. tiro. Susana Sisplau, que estás a sobra del Juanito. El Juanito está vermelho. Estàs amb la cama a sobre meu. Si plau, no m'aniries a buscar una, una ampolla d'aigua, si plau. Ah, sí, jo soy una persona muy así, abierta, te lo voy a buscar, te lo voy a buscar. Doncs, mentrestant, continuo, no? Gràcies, Susana. A Bolívia actualment se celebra aquesta nit en tot el país, però sense fogueres, ja que per qüestions ecològiques i de seguretat es va decidir, mitjançant una normativa legal, prohibir-les si han estat sub substituïdes per barbacoes, però es manté el costum dels petards i focs d'artifici entre nens i joves. I així els conqueridors van reemplaçar les festes del solstici anomenades Inti Reimi i Pantu per una celebració demoníaca. Al començament les festes eren focalitzades a l'illa de Chiloé i actualment es fan al llarg del país. Algunes persones pensen que és l'oportunitat per fer bruixeria. Ah, mira, a Colòmbia la celebració ha perdut importància amb el temps i els progressos doncs, celebren Sant Joan Bautista com a auguri per a la prosperitat de les collites, dels arròs especialment. El 24 de juny se celebra també el Dia Nacional del Tamal dintre del Festival Folclòric, a vegades reprenent tradicions dels indígenes. I a Mèxic es porta a terme misses, danses, processions i focs d'artifici. Es mengen els sabutes, els panutxos i la cochinita pibli, pibil. pibil. I d'això en, ens comentaràs què, què sí. són, oi? A més de dolços tradicionals i també hi ha qui es talla els cabells per la creença de que si ho fas aquest dia et creixerà més del normal i més maco. Què són? Què són, Poli? Els sabutes, panutxos... Els sabutes cochin... són una mena de de, eh, de la tortilla, però de la que fan els kebabs, saps? Aquella. Sí, però sí. és una, una miqueta més petitona, com, com de 10 centímetres, i més grossa. Mm. I es fa el, amb, amb oli, es fregeix, i després eh, a dalt li posen pollastre, formatge, eh, enciam, tomàquet i, i, i sap. Està boníssima. Està, està riquíssima. Està... No, ja. Uah. I respecte als cabells, és veritat, a, a Sant Joan la gent acostuma a anar a, a, a tallar-se els cabells sí. per això, perquè pensa molta gent que que els cabells creixeran més macos i millor, no sé. Jo, jo, vull... no, jo no l'he fet mai. <laughs> Jo vull saber lo de la cochinita. La cochinita pibil és eh, un menjar mexicà de, del, del sud, és de Yucatán, i eh, és fet, a, eh, diguéssim... Està... Que és el porc condimentat amb, amb un... Sí, és porc. La, la carn és porc, però el que li dona el sabor mm. és un, un condiment que es diu, que es diu achiote, que és una barreja de, de molts eh, pebrots. Mm. Sí, no? De molts... Això ha de picar molt. No, <laughs> no, no perquè no? com que hi ha molts eh, pebrots de diferents... Eh, de moltes menes, mm. eh, és hi ha pebrots que no, que no, que no són picants, Donen saps? gust, però no però, donen... Eh, exacte. I doncs no, no, no, no tindràs cap problema per bueno, això. Doncs anem-hi. Sí, sí, és, és, molt, és molt, molt gustós. I a Panamà, Sant Joan Baptista és el sant patró de les ciutats de Xitré i Agua Dulce. El 24 de juny és el dia central de la festa del poble, amb actes religiosos i pagans de tota mena, com novenes religioses, processons, presentacions folclòriques, balls, cavalcades, curses de braus, entre d'altres. I a Paraguai els veïns es reuneixen a la nit per participar de jocs i certaments eh, amb noms tradicionals en guaraní, com la pilota tatà, que és una pilota de drap embeguda en petroli o querosen, s'encén i es converteix en una pilota de foc que circula entre la Munió Mm, i a la qual la gent li dona puntades de peu per intentar allunyar-la. O també el Tata Aritz, no, Tata Aritz, perdó, Tata Aritz Yehasa, és que té la amb els noms, eh? El guaraní. <laughs> que consisteix a passar descalç caminant sobre aproximadament 5 metres de braces. Doncs a Perú la gent acostuma a anomenar banyo bendito als rius, es creu que Sant Joan beneix les seves aigües i qui es banyi en, els, en, els, eh, en les aigües aquestes es purificarà i tindrà felicitat i salut durant tot l'any. També se celebren misses i processions amb tambors i flautes. Es fa l'anomenat baile de la pandilla, al voltant d'una palmera carregada de regals coneguda con el nom de humixa. I degusten el juane, un plat de forma rodona que representa el cap de Sant Joan quan va ser demanat per la filla d'Herodes a un plat d'acord a la Bíblia. I a Puerto Rico és també la festa oficial de la capital homònima. Es fan molts rituals, entre ells tirar-se d'esquena a la platja set vegades a les 12 de la mitjanit. Es considera una espècie de, de baptisme amb l'esperança que en el mar siguin despullats tot, de totes les, les males influències de les que ens parlava la Susana i es renovin les seves vides amb un millor futur. Les platges es veuen concorregudes per centenars de persones i la gent celebra amb música, ball, menjars i begudes. Per últim, a Venezuela reuneix la gran quantitat de devots al sant. Des del 23 es commemora la seva mort. Aquesta nit pertany a la seva vetlla el so de tambors, balls i begudes alcohòliques. El 24 hi ha una missa solemne i després es reprenen els tambors durant tot el dia i els devots agraeixen al sant agitant mocadors de colors, cantant versos improvisats o amb balls sensuals, on l'home festeja la dona i aquesta incita a la passió amb moviments eròtics. Doncs ara, després d'escoltar tots, tots els costums de, de Llatinoamèrica i les d'aquí de Catalunya, eh, tractarem de contactar amb l'Anna Preses a veure si ens agafa el telèfon perquè ens digui algunes coses al respecte que ja havíem quedat amb ella i també em sembla que ha anat a la manifestació d'ahir, no estic molt segura. Yo mientras tanto quiero hablar del erótico. ¿Qué dijiste del erótico vos, Mireia? Que a Venezuela es fan balls sensuals i que l'home festeja la dona i que incita la passió en moviments eròtics. Ah, claro, a mí me mandan a comprar agua cuando ustedes hablan de lo, justamente la mejor parte. A ver, permiso, Juanito, me siento otra vez arriba tuyo. Sí. hay problema? hay problema? Te veo, te veo que no tenés <laughs> ningún problema, Juanita. está muy bien, contenta. En fin, ¿llamó la Ana? Sí, ya tenemos a la aquí al teléfono. Buen día, Ana. Hola, muy buen día, tu Tom. ¿Qué tal? Ya ya viste que está ahí la, Susana. Intentan llegar a el no no y que yo no conectan pues, Juan. pero bueno. <laughs> es you, Juan. Está de mono, mira. <laughs> Aquí estem tots, aquí som eh, la Mireia, Hola, el Juan, eh, la Susana, que Hola, acaba d'arribar després que havia anat per una ampolla d'aigua, oi? Ja sí, no encontré, no encontré. Hola, m'escolteu? I la Patricia també. Sí, sí, sí, sí endavant. Endavant, Anna. Hola, no sé si m'escolteu, és que jo ara no, no sí, escolto sí. a ningú. Sí? Sí, sí. Bueno, doncs molt bé. Eh, he vist que, que heu parlat de, de la celebració de Sant Joan, la veritat que sí que és una festa molt significativa a Mèxic també, eh, i, i bueno, també perquè, perquè comença l'estiu, és, és justament quan comença l'estiu, i molta gent també jo sé de, de que van a Teotihuacán, ahir que és a prop de la ciutat a Mèxic, i, i van ahir per, per eh, carregar-se d'energia, eh, perquè exactament com ho deia la, la, la Patricia, és quan eh, pels eh, antics maies i també pels eh, asteques i tot això eh, acabava una etapa de, de la vida. I és, és per això que és com eh, recarregar-se una, una altra vegada de, de nova energia i, i per, per continuar l'any. Sí, sí, està, està molt bé, la veritat. Vosaltres què, què fareu? Doncs jo no sé exactament què faré aquest, aquest Sant Joan. Eh? Suposo que espantar-me una mica amb els petards, perquè jo no, no estic acostumada no als petards. Massa, no? Sí que m'agraden, però no, no de tan a prop. Sí. <laughs> sí. I tu, Anna? Jo no sé, a mi eh, sempre m'agrada anar a la platja perquè hi ha moltes celebracions ahí, moltes bacanales, <laughs> i jo crec que aniré a la platja per, per, per prendre una mica de, de vi i també si, si podem menjar sardines perquè a, a Galícia també es mengen molt, és, és, és molt comú les sardinades en oh, aquestes. Ara, i ens pot parlar una mica dels costums d'allà de Galícia? Eh, en Galícia la gent fa eh, fogates, no sé com, com es diu en català. Fogueres. No? Fogueres, fogueres. Fogueres. Fogueres, fa, fan fogueres molt grans a la, a la platja, allà a Corunya, i bueno, a tot arreu, a totes les platges de, de, de, de, de Galícia es fan fogueres molt, molt grans i, i la tradició és, és com també una mica acabar con les, mal, con, con les males coses, no? Con la energia negativa. El que es fa és mm, brincar la, foga, la, la foguera, la gent el, es brinca la foguera per, per deixar atrás també tots, la, totes les males eh, vibres, totes les males coses i, i, i continuar l'any amb, amb, amb, bo, amb un bo espírit i, i m'agrada molt també aquesta tradició allà i eh, la festa, bueno, dura fins, fins la matinada, és, és, és una festa molt gran. O sigui que la finalitat és la mateixa, amb algunes coses que canvien, però eh, eh la finalitat, l'objectiu és el mateix. Exactament, canvia una mica la forma, però en el fons és, és, cosa, és pensar amb, amb, amb, nous, amb una energia positiva i una energia nova també. Que bé. Jo crec que sí que és molt interessant, eh, ara que estem en, en temps de canvis, eh, aquest Sant Joan jo crec que serà una mica especial també. Sí, esperem que sí, ja, ja veurem que sí. I Anna, canviant una mica de, de tema, eh, has anat ahir a la manifestació? Sí, ahir vaig, vaig anar, una mica no va, no va, vaig estar tota l'estona, però sí que eh, ja l'he agafat a la, a la meitat i, i molt bé, eh, una vegada més sorprenent eh, el nombre de, de gent que va anar-hi. Eh, la participació ha sigut massiva, una vegada més ja l'hem vist a molts mitjans de, de comunicació, i jo crec que això continua i de veritat que cada vegada més és una, una, um, un moviment que, que, que fa poc temps, fa un mes, que, que està eh, fent coses i canvis i jo crec que ara comença a aprendre una mica de forma i, i de veritat que, que molt bé, que, que ha estat molt bé. La gent mm, tota, no ha perdut mai eh, l'espírit de, de, de canvi, l'espírit de, de fer coses eh, bé, i jo crec que s'està demanant molt a, a, a aquesta de que mm, eh, tingueu obje, bueno, que tinguen objectius i tot això, però jo crec que, que a poc a poc s'està prenent forma i, i, i, i jo crec que arribarem a, a bones coses, això espero de veritat, perquè la gent sí que, sí que està fent coses maques, de veritat. Que bé, Anna, doncs, eh, a part del, dels objectius que, que ja coneixem de la, de la manifestació, també una, un, un objectiu més era que, que la gent sapigués que ells no eren persones violentes, oi? Exactament, també ahir no, no va haver eh, cap violència, jo mai he vist, jo crec que que aquest dia va ser l'únic que han passat coses així. Jo no vaig estar ahir, així que no puc parlar eh, d'això, però tots els dies que jo he anat amb, amb, amb aquesta manifestacions o, o que hem estat a la plaça Catalunya o així, no hi ha hagut eh, cap incident eh, violent i jo crec que ahir també és, és, mm, l'objectiu principal és, és, és lluitar per, per uns ideals que creiem, perquè creiem que de veritat eh, el sistema com, tal i com el coneixem ens eh, està prenent el, el pèl una mica i, i també donar a conèixer de que, de que sabem que, que les coses no estan anant bé i, i, i no estem contents amb com estan anant les coses, no? Sí, Però sí, eh, ahir no, no va haver cap, cap incidència ni cap cosa violenta. Jo, almenys, no, no vaig veure més que, que gent bien el que el que piensa sobre una cosa y llena a muchas ganas de, que, de cambiar, de cambiar de veritat las coses que estan malament a la societat. Alguna cosa que, que vulgueu comentarle li a Lana? No? No. <laughs> tu, Patri? Eh, Anna, bueno, jo només dir-te que mm, en, en italià es diu «Sento la tua mancanza». T'extranyo. Oh. oh. oh, que maca, jo també, que Siempre haciendo la pelota, la Patricia, qué cosa. Bueno, yo soy Susana, querida. Mira, yo te extraño, pero tampoco es para tanto, sí. <laughs> sí. me imagino, Susana, tú vas a ganar a la, a <laughs> Pero teva. Pero Yo sí que os va a faltar a todas, molt, Pero Pero bueno, agrada mol escoltar-vos, pues, también. Es una, es una cosa de que estén siempre juntas, pero mm, yo. bueno, y juntos todos. Y vendrás algún día. Vendrás algún día, Ana. Sí? Podràs sí. venir algun dia? Algun dia aniré, jo espero. Ah, espero molt sí. bé, molt bé. <laughs> doncs molt bé, molt bé, i, i bueno, i a, a, a gaudir ara de, del Sant Joan i... I de, de l'estiu. <laughs> molt bé, molt bé, maques, doncs m'alegra molt escoltar-vos i, i no sé si, si, si vosaltres teniu una mica de, del, que, del que vaig passar ahir a la manifestació, no sé si teniu una, no, hem tingut un problema amb l'Audi, però, però la veritat és que eh, el, el que jo vaig poder escoltar de l'Audi és que les persones que, que són estrangeres diguéssim, i que són de, de, de Sud-amèrica també s'estan manifestant, no, Iana? Ai, ai, és així, és així. No, no hi ha, aquí no hi ha nacionalitats, és la societat la qui està sortint al carrer per, per demanar coses, perquè eh, no, no importa que siguis de, de, de Llatinoamèrica o de l'Àfrica o de qualsevol part, la cosa està malament, no? Sí. Hi, ha, hi, ha, hi ha gent que, no, que té a tota la família al, al, al paro i que no, i, o sea, no, no hi ha fons de, de treball, eh, gent, bueno, ara ja crec que s'estan canviant coses eh, de gent que està sigut desahuciada, y bueno, hi ha moltes coses que jo crec que la societat està, és com un despertar una mica no? a, a totes aquestes, aquestes coses i esperem que, que hi hagi canvis i que de veritat ens escolten, que és el que volem també. Sí, la veritat que sí, Anna. Doncs moltes gràcies per agafar-nos la trucada i continuarem aquí a la tertúlia. Molt bé, moltes gràcies per a vosaltres i, i continuem amb de l'altre lado del charco. Un petó. Petó. Un petó. Adéu. Adéu. Adéu. Doncs sí, que que ja després d'escoltar a l'Anna, que ja ens ha dit una miqueta sobre la, sobre la manifestació d'allí. Sí, sí, a la Mireia, al Juanillo i les dues Anas eh, també també han anat. Sí? I hem comentat sí. això, que eh, eh, potser que, clar, no, com que tu no hi eres, no era aquí, sí, clar, no el programa anterior sí que ens hem, hem comentat, han comentat ells i elles eh, com han viscut la jornada. Poden sí. repetir, poden repetir si volen. <laughs> És que clar, era una hora de conversa. Ah, sí. <laughs> No, molt bé. Molt... Breument i ja està. <laughs> Clar, és que nosaltres, jo almenys, vaig sortir des de les assemblees del Baix Llobregat, que vam quedar a Esplugues del Llobregat a les dues del migdia, caminant fins a plaça Catalunya, passant per plaça Espanya per recollir Sant, Sant Boi i tot això. Molt cansat, però bé, la gent està contenta. Jo crec que va sortir molt bé, molta gent al carrer i bé. No, jo penso també el mateix, que ahir va sortir molta gent, gent gran, petita, nens, n'hi havia dones embarassades... De eh. tot. Eh... I la quantitat de gent, perquè eh, jo he escoltat tres, tres xifres, oi? És que ja no sé a veure, digue-les i a veure si encertem. Uh, doncs uh, jo normalment em quedo amb la dels Mossos, que era que a prop Malament. de 70, ah, normalment, mec. saps? Però es doncs deien... No, els Mossos eh, van dir 300.000. Sí? Ah, doncs no sé. un començament van dir 70.000 sí, o 50.000. Sí, jo he escoltat això, 70.000. Sí, pel tema del Baix Llobregat, pel tema... Clar. Però clar, la, la versió de la gent de la manifestació era de més de 100.000. 700.000. Uf. No, no, ahí va a ver Más allá O sigui, si yo era a Urquinaona Y ya estaba la llena al parque o si allá la la de ella si tenías que baixar Toda la via Laietana Y tirar capa a la mà esquerra, allà capa el parque al parc, o doy eh, fe, Yo doy fe, jo doy yo estaba haciendo un relevamiento psicológico a los mozos de paisano, porque <laughs> creo que necesitan urgentemente una terapia, fíjate. Y yo estaba dispuesta a darles terapia gratuitamente, así que me acercaba, me acercaba, ellos me alejaban, no sé por qué. <laughs> Este, yo les decía, venga paisano, venga. Y ellos no venían. Bueno, algún día tendré más este, éxito, en fin. Pero doy fe, doy fe porque los conté más o menos por... ¿Sí? Por, sí, porque se hace un conteo, digamos, por metro cuadrado. Sí, de metro cuadrado. <laughs> la matemática es una cosa que a mí me sale. Y metro cuadrado son tantas personas por metro cuadrado, tantos cuadrados por metro, así, se hace así más o menos todo. Un millón. Oh. Sí. <laughs> De secretas. ¿Eh? De secretas. De secretas. No, no. <laughs> Siempre ella tiene que poner el. La puntillita. Me haces hacer así que no se hace en la radio, en la radio no se hace. y la María me hace así que no lo haga. Em sap greu, pero que ya es que em, la tertulia, Em sap greu Está bien, no eh, importa. Eh, pero sí quiero decir, hacer un llamamiento a los mozos de paisano que nos están escuchando, que sé que son muchos, porque mm. hay que saber lo que piensa el enemigo, em, que nos llamen que nos llame, que diga la suya, que venga, se haga la terapia gratis que le hace la Susana. Y que se les nota, vamos. <laughs> el, nota. el mozo tratado es mozu recuperado. <laughs> De unido, de unido. Nosotros, aquí dejemos la tertulia de hoy y eh, continuemos del otro lado del charco. Bé, després d'una llarga tertúlia, arriba el moment culinari del programa en veu de la Lourdes Nebot, que com cada dilluns ens porta la seva recepta a córrer pel llapis i el paper i després, si vols alguna recepta passada, pots escoltar aquests i tots els nostres programes al nostre blog, que és de l'altre lado del charco, 9u6fm.blogspot.com. Yeah. Hola, molt bon dia, Poli. Mira, avui farem una recepta de Perú. Es s'anomena patates a la huancaïna. Els ingredients que necessitarem serà ají groc fresc. També és conegut com a pebrot o xile. Eh, avui farem servir l'ají autòcton de Perú, que és de color groc intens i és de sabor picant. Ho tindrem que anar a buscar a la, segurament que a la boqueria. Després necessitarem dos dents d'alls pelats, 400 grams de formatge fresc. També podem fer servir formatge de ricota o formatge feta. Mitja tassa d'oli vegetal, dos ous d'ussos, quatre olives i un quilo de patata blanca, una miqueta d'ancià i sal. La preparació és molt fàcil. Treurem les pipes i les venes de l'ají i els rentem fregant els uns amb els altres. Escalfem l'oli amb una paella i els saltegem, tallats amb els alls sencers. Posem amb una batedora aquesta barreja i afegim el formatge i l'oli. Ho deixem batre fins que quedi cremós. Si queda molt espessa, afegim llet fins que quedi tal com desigem. Servim sobre les patates cuites tallades per la meitat i guarnim amb rodanxes d'oudú, olives i fulles d'enciam. Doncs vinga, que vagi molt de gust. Fins la setmana que ve. Pues ya ja después de la recepta amb la Lourdes Nebot. Eh, i doncs ara no ens donarà temps de moltes cançons, pero ya tenemos aquí al Juanillo que nos presentará una cançó. Una cançó... ¿Ya, eh, está ahí, eh, Juan? Hola, buenas. Mira, la canción corre a cargo de Oscarcito. Se llama Tú eres perfecta. Ay, gracias. <laughs> Yo sabía que te lo ibas a dar cuenta. Es para mí, seguro que para mí. Vamos a escucharla, por favor. Acércala al Señor para que se contagie de ganas de estar siempre juntos. Una sonrisa, vives tu vida y no vas. segura cuando sales a la calle. Y me parece un buen detalle que la simpatía puede más que la apatía, sabes bien. Encontrar Sabes que tu príncipe encontrar lo dulce que tú eres. I l'Oscarcito, ens, ens acomiadem de tots, que ja s'acaba el temps. Abans recordar-te que pots deixar-nos qualsevol dubte, comentari o suggeriment que tinguis al nostre correu electrònic de l'altre lado del charco arroba rtb fmcom o deixar el teu missatge a la bústia de veu al telèfon 93 345 64 54. Continua a Radio Trinitat Vella amb la millor música preparada especialment per tu. Agraïm a la Maria Aguilar a les vies de so, a la Mireia Gutiérrez. Molt bon dia a tothom. A Juan. Molt bon dia i gràcies per haver-me per ser aquí. Ara... <laughs> Bé, i també a, a l'Anna Presas, a la Susana Vigoletti. Eh, hasta luego, hasta luego, espero estar en la, en la próxima edición, si la Mireia me deja. Eh, a la Lourdes Nebot amb la receta i a eh, la Patricia, la Patricia Pari. Adeu a tothom, moltes gràcies per tot. Susana, vés-te'n, sisplau, que estic aquí. És es que me quiero despedir de Juanito con un beso. I per damunt de tot, gràcies a tu que ens escoltes, acomiadada de tu, Poli Hernández, desitjant-te que passis una feliç rebetja de Sant Joan i així doncs comencis l'estiu amb el peu dret. Molt de cura amb els petards, si us plau, que tinguis una excel·lent setmana i recorda, tenim una cita dilluns d'11 a 12 del matí a De l'Otro Lado del Charco, l'espai Latinoamèrica de Radio Trinitat Vella. Molt bon dia, adeu-siau. Yeah.